บุ๊กทูแปดสิบหก восемьдесят шесть 86. คำถาม อดีตการสอง спрашивать прошедшая форма два Спрашивать. Прошедшая форма 2. คุณผูกเน็กไทเส้นไหน какой галстук ты носил Какой галстук ты носил? คุณซื้อรถคันไหนแล้ว какую машину ты купил Какую машину ты купил? คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน на какую газету ты подписался На какую газету ты подписался? คุณได้เห็นใคร кого вы видели Кого вы видели? คุณได้พบใคร с кем вы встретились С кем вы встретились? คุณได้เจอใครที่รู้จัก кого вы узнали Кого вы узнали? คุณตื่นนอนกี่โมง когда вы встали Когда вы встали? คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ когда вы начали Когда вы начали? คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ когда вы закончили Когда вы закончили? ทำไมคุณถึงตื่นนอน почему вы проснулись Почему вы проснулись? ทำไมคุณถึงเป็นครู почему вы стали учителем Почему вы стали учителем? ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ почему вы взяли такси Почему вы взяли такси? คุณมาจากไหน откуда вы пришли Откуда вы пришли? คุณไปไหนมา куда вы пошли Куда вы пошли? คุณไปอยู่ที่ไหนมา где вы были Где вы были? คุณไปช่วยใครมา кому ты помог Кому ты помог? คุณเขียนถึงใคร кому ты написал Кому ты написал? คุณตอบใคร кому ты ответил Кому ты ответил?